вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці Гэтая гісторыя мае даўні пачатак а завяршаецца яна ў нашы дні на нашых вачах Гэта гісторыя пра хроснага бацьку, у абліччы якога за стагоддзя выступалі розныя людзі, але ўсе яны клапаціліся пра сям'ю і ўсе пакінулі пасля сябе мноства забітых і панявечаных сямейнікаў. Што рабіць, калі гэткі несправядлівы свет? Хочаш як найлепей выходзіць горш не прыдумаеш. Гэта гісторыя пра хроснага бацьку нацыі. Дакладней, як мы беларусы сябе называем нацыі паэтаў. сапраўды нацыя паэтаў. Ні адзін народ не пахваліцца такой колькасцю вершаскладальнікаў, геніяў і графаманаў, прафесіяналаў і аматараў, якія ёсць у кожнай вёсцы і бадай у кожнай вясковай хаце. Што ўжо казаць пра гарады, дзе выходзяць газеты і пры кожнай рэдакцыі ўвіхаюцца десяткі і десяткі паэтаў і тых, што проста не здолелі на пераломе сталасці развітацца з гэтай ці то звычкай ці то патрэбай складаць вершы. Гэтая гісторыя пачалася яшчэ ў пазамінулым стагоддзі, калі самую назву нашай нацыі беларусы даў чалавек, якога мы прызнаем за пачынальніка. Імя ягонае было францішак Багушевіч. Гэты чалавек з агромністымі вусамі у старой паўстанцкай світцы сядзеў у сваёй сядзібе ў кушлянскім лесе і прыдумляў для нас наш лёс, наше імя. А імя для паэта гэта і ёсць лёс. Нічога дзіўнага, што такім чынам Багушевіч стаў хросным бацькам нацыі. Францішак Багушевіч памёр роўна ў 1900 годзе. Акурат дарэчыў такі самы дзень 28 красавіка. Ён не пакінуў спадкаемцаў па жыцці, затое пакінуў у літаратуры цэлую нацыю паэтаў. Можа быць, з тых часоў мы сталі такой асаблівай нацыяй, для якой іхная улюбёная і найлепшая ў свеце краіна жыла і жыве найперш у вершах, а не ў рэчаіснасці. Аднак сям'і Багушевіч не стварыў спатрэбіцца яшчэ 30 гадоў, каб нованароджаная нацыя стварыла свае газеты і часопісы школы і універсітэты, дзве свае рэспублікі, каб насталі часы вялікай дэпрэсіі, ці якіх у нас называлі часы ўсенароднага ўздыму і энтузіязму, каб аб'явіўся наш першы Дон Карлеоне і каб уласна і пачалася тая гісторыя, якая сканчаецца сёння. Гэтым чалавекам быў Михась Клімковіч суворы дзядзька з валявым тварам і празрыстымі холоднымі вачыма. Акурат тады з нашай нацыі паэтаў навыходзіла так шмат прафесійных вершаскладальнікаў, што саму сабою наспела патрэба вылучыць з іх найлепшых і аб'яднаць іх у касту самых самых таленавітых. Такіх паэтаў найвышэйшыя касты пачалі называць пісьменнікамі, а іхную сям'ю саюзам вось жа на чале гэтай новапаўсталай сям'і і з'явіўся яе хросны бацька міхась клімковіч. Цяпер такіх бадай не сустрэнеш. Міхась Клімковіч быў сапраўдны дон Карлеона, статны мужчына ў плашчы і капелюшы з гранатай у кішэні, які мог выскачыць з аўтамабіля і даведаўшыся, што мінулай ноччу былі расстраляныя не 10 паэтаў, а ўсяго два-тры уздыхнуць па-бацькоўску з палёгкай. Ён думаў пра сям'ю, а тады кожная ноч несла для яе пагрозу і страты стратаў трэба было пазбягаць. Нядзіва, што з тых часоў існаванне сям'і ператварылася ў суцэльную барацьбу, а шлях яе быў шчодра паліты крывёю. Відаць, у гэтым бязжаласным свеце інакш і не магло быць. Ворагі ўвесь час выхоплівалі з сям'і дзяцей, а яе старэйшынаў, такіх як Янка купала або цішка гартны, то аднаго то другога даводзілі да самагубства хроснаму бацьку трэба было дбаць пра тое каб колькасць сям'і не расла а наадварот змяншалася што не кажыце а вузкім гуртом у такой аблозе выжыць лягчэй а таму можна пазбегнуць непатрэбных ахвяраў дзеці найдаражэйшае што ёсць у сям'і Але менавіта дзеці схільныя да рызыкі яны менш асцярожныя за дарослых і не ведаюць усёй складанасці дачыненняў у гэтым свеце з дзецьмі толькі праблемы добра калі на двары лагодныя часы але тыя часы былі суворыя Гэта былі часы, калі пісьменнікі не выходзілі з дому без пісталета і калі кожную ноч расстрэльвалі паэтаў. Турма тайнай паліцыі амерыканка літаральна ламілася ад паэтаў, тутэйшых і прывезеных з правінцыі або з новадалучаных земляў заходняй Беларусі. Самым частым звінавачаннем, якое чулі паэты, быў шпіянаж. А яшчэ надздэмаўшчына, так на жаргоне ворагаў гучала слова паэзія. Нарэшце дайшло до таго, што не толькі нацыя страціла большасць сваіх паэтаў, але і каста абраных пісьменнікі згубілі большую частку чальцоў. У іхным саюзе ледзьве нашкрабалася два дзясяткі чалавек і здавалася, як напіша пазней караткевіч ужо і на развод не будзе але ўсё аджыло бо нацыя не зважаючы на страты працягвала нараджаць сваіх дзяцей і хутка сям'я зноў набрала ранейшыя аб'ёмы ў некалькі соцень чалавек разам з тым вярнуліся і ранейшыя праблемы у пасля вайны спакваля адышлі ў мінулыя расстрэльныя сцены пісьменнікі здалі табельную зброю жыццё якое не ёсць сяк так наладжвалася і стары дон карлеоне падаўся на спачын Цяпер ён сядзеў у качалцы на сваім лецішчы слухаў птушак думаў пра дзяцей і пра тое што яму удалося такі вывесці сям'ю з гэтага агню і ўсеагульнага знішчэння у А сям'я тым часам перайшла пад кіраўніцтва новага хроснага бацькі. Яго звалі Пятрусь Броўка. І акурат у той дзень, калі ягоны амерыканскі калега Дон Карлеоне вырашыў, што сям'я больш не будзе займацца наркотыкамі ды іншым экстрэмізмам і цалкам легалізуе свой бізнес, акурат у той самы дзень і ў тую хвіліну гэтая самая думка наведала і хроснага бацьку беларуская пісьменніцкая сям'і. Мы не будзем займацца экстрэмізмам, не будзем нікога забіваць і падпальваць ці там раскідаць якія ўлёткі. Мы цалкам легалізуемся, што прывядзе нас да ўзбагачэння і дабрабыту. А што яшчэ трэба сям'і? Пасля гэтага Дон Карлеона ледзьве уцёк з-пад куль сваіх калегаў, якія не згаджаліся аддаваць свой хай і нячысты бізнес А ў беларусі гэта прывяло ўрэшце да ўнутранага падзелу сям'і. У адных пісьменнікаў з'явіліся службовыя машыны, шыкоўныя летнікі. яны не вылазілі з ціхаакіянскіх круізаў. Другія пабіраліся па суседзях і спалі на падлозе, абліваючы сваё лежбішча паласой вады ад клапоў. Сацыяльны статус мала адбіваўся на талентах пісьменнікаў і мала залежаў ад іх, бо таленты былі дадзенасцю і даваў іх кожнаму аднараджэння Бог. Таму з гэтым размеркаваннем не спрачаліся і пад яго іерархію ў сям'і не падганялі. Маўляў, Богу Богава. Бяда была ў іншым. Бяда была ў тым, што ўся нацыя былі паэты. Яны нараджаліся, вырасталі і без перастанку прэтэндавалі на тое, каб увайсці ў сям'ю. Распарадзіцца з імі так, як гэта было ў трыцатыя гады, цяпер не выпадала. Аднак гэта не значыла, што пра тое не думалі і першы хто разважаў пра гэта пятрусь броўка высокі лысаваты мужчына ў акулярах якія блікавалі ягоны прышчураны і шмат для каго фатальны погляд Ён нібы сімвалізаваў сабою пераход ад вайны да мірнага існавання увасабляючы усемагутнасць першага дона карлеона а разам з тым слабасці бездапаможнасць наступнікаў вядома што кожная парода з часам драбнее гэта відаць было ўжо ў прыкладзе з броўкам. Уся нацыя паэта ўведала яго як чалавека неталенавітага, прынамсі ў паэзіі. Таму народ складаў пра яго вершыкі, дзе ў абразлівай форме характарызаваў ягоны літаратурны даробак. Пятрусь броўка пішалоўка пішалоўка і даўно, але ўсё, што ён напіша, называецца. Менавіта ад броўкі бярэ пачатак тая тэза, што імянітым паэтам у атачэнні адпаведнага дабрабыту можа стаць і апошні графаман што да сёння актыўна выкарыстоўваецца ўсё новымі прэтэндэнтамі на ўдзел у сям'і. Што праўда, наступнік броўкі Макссім танк быў сапраўдным паэтам, нават больш ад бога, чым ад сябе самога. Нягледзячы на сваё непрабойнае і наступальнае прозвішча, гэты хросны бацька болей жыў сваім унутраным жыццём і ўсім заставалася толькі здагадвацца, што ў яго насамрэч у галаве. Танк таксама быў высокім статным мужчынам і ў адрозненне ад броўкі не мітусіўся, а хадзіў гэтак па-міністэрску размерана і грунтоўна. Ён усё болей выседжваў у прэзідыумах, ездзіў па свеце і, здаецца, ні пра што і не думаў, а толькі чакаў. Увесь час цярпліва чакаў імпульсу ад свайго найвышняга патрона. Патрон час ад часу дыктаваў яму геніяльныя вершы. У наступнага хроснага бацькі ўжо ўвогуле нічога апроч саліднай паставы не засталося. Ані пісталета, ані смелых і каварных плянаў перахітрыць ворагаў, ані славы спрытнага ваяра. Між тым свет зусім не рабіўся дабрэйшым і прымірэншая пазіцыя гэтага хроснага бацькі, як і заўсёды ўспрымалася за слабасць. Тым часам паэты па-ранейшаму сканчалі жыццё самагубствам або высылаліся куды далей. Нил Гілевіч, так звалі новага хроснага бацьку, шукаў кансенсус, а пазіцыі сям'і падалі, падалі, падалі. У ягонага пераемніка не было ўжо і стаці. Ён наогул быў добрым чалавекам і шукаў ужо не кансенсусу, а згоды усіх з усімі. А такога, як вядома, не бывае. Гэтак прыйшлі часы, калі з сям'ёй канчаткова перасталі лічыцца. Ну насамрэч разважалі ворагі. Ты толькі злёгку падвышаеш голас, а ён ужо пачынае плакаць. Ты не хацеў ты адбіраць у яго ягоную мову. Ты толькі хацеў спраўдзіць, наколькі ён моцны, каб далей трымаць сваю маёмасць, свае выдавецтвы, сваю сядзібу, сваю сям'ю, а ён пачынае плакаць і прасіць, каб ты не чапаў мову. З гэтага моманту Дон Карлеона канчаткова растварыўся ў паветры засталося толькі ягонае высокае крэсла, куды прымерваліся сядаць новыя дзеці нацыі паэтаў. Іншы з іх і спрабаваў быў бразнуць дзвярыма і абазвацца да ўсіх хросным бацькам, але яму не верылі. Ды нават калі бы паверылі, гэта ўжо даўно нічога не значыла. Не было ўжо сям'і, не магло быць і бацькі. А канчатковы крах сям'і настаў тады, калі мужчыны паўцякалі за мяжу, пакінуўшы ў крэсле Дона Карлеоне жанчыну. І зрабілі гэта не ад фемінізму свайго ці ад джентльменства, а таму, што жанчына, як вядома, слабы пол. І выяўляецца гэта ў тым, што колькі не валі на яе, усё вывезе, не пікне. Гэтак Вольга і Патава апынулася ў неадэкватным становішчы уявіце сабе што кабет атрапляе ў крэсла бацькі сям'і чый шлях шчодра ўсыпаны трупамі і паліты крывёю жанчыны вядома заўсёды ўплывалі на лёсы можа быць іншым разам больш за самых важных пісьменнікаў але яны рабілі гэта не на полі бою у канцы трэцяй часткі славутага фільма які так і называецца хросны бацька ворагі забіваюць самае дарагое што ёсць у дона карлеона ягоную памочніцу дачку у думка простая жанчынам не месца ў мафіёзных разборках няхай сабе гэта разборкі саюзу пісьменнікаў з уладамі ці талентаў з графаманамі ці што заўгодна усё ж гісторыя жаны дэарк гэта выключэнне а не правіла это першае другое забойства дачкі паклала канец сям'і карлеоны яе існаванне страціла сэнс тое самае адбылося і з нашай сям'ёй пісьменнікаў драматычны канец канец фільма. Сёння ўсё, што засталося ад сям'і, гэта толькі ідэя сям'і, такой якой яе запачаткаваў Михась Клімковіч. Але ён усё рабіў дзеля яе дабрабыту і для дзяцей. А сённяшнія ягоныя нашчадкі найчасцей кажуць, што адраджэнне сям'і немагчымае менавіта таму, што няма дабрабыту. Яны страцілі смак да жыцця. Ворагі адабралі ў іх іхныя выдавецтвы, іхную сядзібу, цяпер забіраюць іхныя часопісы ім няпроста своечасова распазнаць ворага, бо той можа прыйсці звонку, а можа і з самой сям'і. Той, хто нібыта твой брат, насамрэч аказваецца тваім магільшчыкам. Нічога не зробіш такія законы жанру. яны сапраўды змагаліся самі з сабою, прыдумляючы сабе ворагаў з ліку чужых, ці то марыністаў, ці то дзяржаўных прызначэнцаў, але яны любілі сваё і мучаліся гэтай любоўю і не спалі доўгімі начамі, ствараючы адзін аднома тую невыносную цяжкасць быцця, якая часам адыходзіла, але нахлынівала зноў і зноў з новай сілай, як хвалі. І тады яны гатовыя былі палюбіць адзін аднога і чытаць, чытаць, чытаць свае фантастычныя вершы, якія гучалі як гімны яднання, як найвышэйшае сведчанне іх найроднасці. І гэта была паэма, это было адкрыццё. Дзе-небудзь на нарачанскім беразе пры вогнішчы яны гатовыя былі забыцца, хто з іх каго пасадзіў, хто на каго настучаў, бо над імі было высокае неба ідэалу, самае большае, што было ў іх наогул яны і севагаловыя ветэраны і захопленыя барадаценькія юнцы раптам ператвараліся ў дзяцей і да плачу слухали адзін аднога перабівалі і зноў слухали і гэта была паэзія іх галоўная стыхія Божа якое шчасце вычуць у бліжнім не каварства а ў сабе не раздражненне а гэтую самую сарамяжлівую любоў і ім заўсёды тое давалася на гэтай зямлі якая нараджала паэтаў у таму яна здавалася ім ідэальнай зямлёю таму ўлады ім заўсёды бачыліся найгоршымі ў свеце бо паэты цураюцца ўладаў яны думалі што заўсёды будуць дзецьмі і ніколі ніхто не выставіць ім рахункі якія могуць быць рахункі да дзіцяці калі гэтак ставіцца пытанне дзіця знойдзе на вашай рахункі свой пісталлет а як яшчэ вы хацелі размаўляць з паэтам якой мовай у Этая нация ведала столько чужинских нашестев, что уже перестала лечиться с ними. Не глядите, что мы кажем, КГБ, Москва, оккупация. Наши головные вороги давно сярод нас, мы их приватизовали. Вы подсовываете нам Костяна, мазырского галерейщика. Что за суд этот мазыр? Але головный ворог и головные наши антагонисты в этой ситуации, те, что идут с этим Костяном, наши. Вось Таіса Бондар, аўтарка кніг, якія варта перачытваць назвамі, двое на востраве слёз. Чаго чакае калюмбійская тэлевізія. А вось Раіса Баравікова, ці не новая хросная маці нашых паэтаў. Мілую Раісу любілі і любяць, як будуць заўсёды любіць прыгажуню і сымбаль жаноцкасці, для якіх ніколі не будзе веку ці, як вы сказалі, грамадзянскай пазіцыі. А во наш знаёмы мікола мятліцкі лукашенко з закрытаю формай гэтай хваробы. Ну не паэт, але чалавек, які сцвердзіў, што з паэзіі можна рабіць і біяграфію і прэміі. І кожны кранаўшчык ці меліаратар, які парываецца сёння пачаць сваю справу, мог бы павучыцца ў міколы, як рабіць яе з беларускай паэзіі. Не ведаю ніну чайку ведаю толькі што пры яе кіраўніцтве беларуская маладзёжная на дзяржаўным савецкім радыё стала самай ліберальнай рэдакцыяй і ў гэткім вось развальненні яе пераняла наша жанна літвіна хросная маці беларускай журналістыкі. Усе змяняюцца верагодна змянілася і чайка павяла свой разговор па сушчаству. Божа, як усё перавяртаецца. Чайка замест жука, баравікова, тая, якую дагэтуль цытуюць на маскоўскіх літаратурных зборках, сцягні з мяне сукню, шпурні мяне ў траву. Баравікова замест Далідовіча, ціхага і звыш кансерватыўнага амалек марыяк, празаіка. А вячаслав дашкевич фантастычны паэт які некалі пісаў я прашу дактароў замяніце мне кроў это вам не графоман Мятлицкий. Дашкевич страшно незручный человек со своими идеями и концепциями. А кто зручный? Сыс? Ти словами Радамович? Ти, может, Глебус зручный? Скажу вам по сокрете тое, что зразумел с немалого досвиду. Соправные поэты неозручные люди, как правило. Кто у нас еще? Таиса Бондар. Некалі яшчэ ў брэжнеўскія часы сяржук сокалаў воюш прапанаваў зрабіць сталіцай падпольнага беларускага адраджэння рудзенск маленькі гарадок на чыгунцы маўляў усе рэвалюцыі пачынаюцца з чыгуначнікаў мы нават з'ездзілі туды агледзець мясціну з усіх звестак пра рудзенск у нас было толькі тое што гэта радзіма таісы бондар асоба спадарні таісы адразу набывала таямнічы загаворніцкі змест але з пісьмянкоў з тых хлапцоў што кажучы словамі нашых метраў ператварыліся ў хорошых паэтаў Ён заўсёды любіў пысіна свайго земляка здаецца нават больш за ўсю пісьменніцкую сям'ю усе ўспрымалі алеся з сімпатыяй як паэта і як чалавека але не як рэдактара бо лім за ім апусціўся ніжэй узроўню 56 -го году на жаль але паэт зусім не значыць рэдактар тут верагодна проста нейкая кабінетная памылка Аднак я спыняюся, бо неўзабаве раскрою вам усе таямніцы, а тады, ведаючы гісторыю сям'і, вам раптам не захочацца браць у рукі творы сямейнікаў. І гэта паверце будзе няслушна, бо творы існуюць самі па сабе, і шмат якія з іх вартыя чытання і нават захаплення. калі ў выпадку рэжысэра копалы чацвёртай серыі ягонага фільма быць не можа, дык у нашай гісторыі працяг цалкам магчымы. Страціў сэнс існавання саюз пісьменнікаў, але працягвае жыць і развівацца нацыя паэтаў. Яе нішто не знішчыць. Трэба было б спыніць жыццё кожнага беларуса, але гэта немагчыма нас усё яшчэ 10 мільёнаў і знайсці нас можна і ў беларусі і ў суседніх краінах і ў амерыцы ці аўстраліі і нават у афрыцы ні адна іншая мафія не здолее пералавіць нас усіх і нішто не перапыніць нашу апантаную цягу да паэзіі мы пішам вершы мы ўсе пішам вершы на паперы у кампутары ці проста ў галаве бо мы нацыя паэтаў і так будзе вечна